Menina, eu te avisei, amor é pra cuidar Se escapar da mão, cai no chão, não, não tem conserto não Antes de sumir da sua vida, só mais uma coisa tá aqui no portão E é a última vez que eu vou falar Seu psicológico